social asibitin ke da wuya wata nasa, leko ta ce a ba da kayan bebi fitar da mutu babba ta ɗauta miƙa mata tare da tambayarta ta har an turo yaron ne nas ɗin bata ce mata komai ba kawai ta amsa kayan ta suke ɗakin za a yi minti talatin sai ga ta sake fitowa dauke da jariri cikin kawo ta nufosu tana murmushi tana cewa ga jaririn da aka cire da miji ne an yi aikin lafiya idan an gama za a fito da ita da gwada muniba da hajiya harira suka miko hannuwa ko su yake son a soma ba Nafsin Tamamusa ta ce, uhm, "Wannan yaro ba ta ne, tunda na ga ana rubutun ɗaukarsa. Bari mu gani, wa zan fara ba?" Sabi biye tana nazarin kowannensu. Sannan ta ce, "Ga da matansa har guda biyu na gani, sannan ga uwarsa. To bari mu ba shi don ita ce fara rukun da a duniya, kafin ya girma, tukarsa da kulawarsa su koma hannun matarsa." Ta miƙa wa ba shi ta ce, "Na lura, ke ce babban uwarsa, ra in shi." to ki raba gadama tsakanin matansa ki fara ba uwar gida don ni a cikin su ban san wato ce amarya ba ban san wato ce kuma uwar gida ba dukkan su biyan barkwancin wannan nas din suke tayi ni ba da sa'am su dan tayi masa addu'o'i ta tofa masa ce, masha Allah wannan dana mu da girma yake ya kyau to duk mai so daga cikin ku ta ba mu sadaki ta nika wa gwaggwa yaron ta amsa su fuskar ta cika da fara'a Allah ya gode masa ya mujibu na ya kudan kansa kai wannan tsakai ne hoton mujibu kamar an tsada an fudda haka na harbo mujibu kato fari duba ta gani hajiya harira idan na mutum kowa san wanda bai samu ba an yi haihuwa kamar na haihuwa na ji daɗin ta muni bana jin haka ta da ita gwaggwa take amma ta saki baki tana fara'a wajen an yabi ɗansu tunda ta san Allah dai shi ne mai badawa yadda ya ba kowa tana fatan ya ba ta ƴaƴa masu albarka mu da ita gurin su kada murnar tun kafin yayi magana Hagwa su miƙa masa yaron tana cewa da yaron an tsoro su lafiya tabbatan Allah ya ba uwar sa lafiya ta kuma kamar ka aika ki ta tofa kamar kobo da kabo kai da su ka sami magajin ka tun baka mutu ba sai amsa yaron ya tsaya masa idanu yaron kato kuma fari kamar sa sai dai shi bai ga wata kama da suka yi da yaron ba yadda gogo ke faɗa illa da yaron ya ɗebo wasu abubuwa nasa kamar fari sai dimple da yake da shi amma an kaɗe ba waɗannan yaron kamar yake dace sosai da suwai ba sai dai nan gaba ya ɗaya ya zama kamar ta tunda an ce jarirai suna rikida sun ta kama ne amma yanzu suwai bai ɗebo sai dai babu wanda ya isa yi mutum ba sa kama da mujibu tunda gwagwata fuska dole a tafi a hakan yaron ya yi kama da mujibi. muni ba ta laka fuskar yaron da ke hannun ta ce ta ga kyautar da Allah ya yi mana ko in ban da Allah wani ke yi wa mutum wannan bawa ta samun ɗa ko ka gode wa Allah kuma ka ɗauka mara haƙurin zama da mu don mu taru marinansu da sauran sakonsa masu zuwa nan gaba da tarbiyya irin ta addinin musulunci duk mu ba su da su komai ba su da zuciyarsa da abin da take takawa ta sake cewa tsarin mu yayi kama da kai da ta za a sake haifo mai kama da kai irinsa ta ɗanyi murmushi ya dubi inda su gwagwa suke daga da kwaɗan tazara ba sa biyo magana su yake au ki gani kike yayi kama da ni a wannan yaro kuwa ka tsaf duwo abubuwan kalilan ya ɗebo nawa ni ba ma na son yi kama da ita don ba na son yi halayyarta Allah ya sa akan kawai halayyar ta ta za ta tsaya mune ba ga dan fata rai tace in ji mu Allah ka dena faɗa haka wannan maganar bai kuma ta tafi hudunta har wani ya ji ba don Allah mu bar ta tsakanin mu ita ma idan za ka nuna mata ga abubuwan nan kada ka nuna mata na sani dan kada abin ya juya kai na a cikin haji ɗakin ta na yi mata bincike ya ce wani da kenan ai ni ba ita zan yi magana ba na kasa ƙona kayan sai na nuna gogo don in kafa saida saboda ta san cewa ana min a muni ba kuma ya ce ta ce ni da dama Allah ta ba magana nan sai ta albarkacin wannan yaron ta ƙara magana tana mai kallon fuskar jariri kuma ya sake ganin sa a fuskar yaron yake ku daidai wannan maganar yanzu amsuwarin nan zan je gurin su yana can gurin likita aka fito da su ba su ga suka da bayan keken da aka gungura ta har zuwa ɗakin da za a aje ta nas ɗin nan suka tsora ta a garin da yake ɗakin bayan sun yi wata gwaggwa duk wani bayanin da ya danganci yadda za a kula da ita da jaririnta sai a lokacin ne Muniba ta nuna da kayan abinci da abubuwan sa da suka tsora da su amma duk sun bar su a mota shine da miji da ya shigo take tuna masa je motar su kwaso a lokacin ya gwaggon da Hajiya Harira suka fita don gabatar da sallah zuhar da la'asar da suka suka ce musu jama'ar da kuku ba haka suka dinga yo mota mota zuwa gwanje don yin barka tare da duba jikin mai jego kwanan ta zuwa asibitin ta warke sumum kuma a ranar da safe likita ya zo ya ba ta sallama suka tarkato suka koma gida aka fita da shirye-shiryen bikin suna Duk wasu shirye-shirye Muniba ce ke gudanar da su tun ma kafin a sallamo ta, tunda suna da tabbaci daga gun likita cewa zai sallame ta idan aka kwana biyar muddin jikin nasa ya yi jarau. Taron suna ya karatar kwarai da gaske saboda ba ta samu jib ya kusa kuɗi sosai kuma ta tsaya tsayin daka wajen ganin an yi komai wadatacce kuma yadda zai kawatar yaron da ya fi sunan baban Soyba wato Adamu kuma sunan baba Adamu babban Mujibu wato yayan goggo sai aka yi wa yaron lakabi da babba duk wannan namijin kokari da jajircewa da ba ta yi ta hana kanta zaune sai ta ga kowa ya wadata da duk wani abu da aka raba na yan suna amma sai da gogo ta yi korafin cewa ta ba wata cikin jama'arta na kunkuna da agogunan bango da aka yi mai ɗauke da hoton jaririn ba wai duk ta bar wa da ɗan uwanta inda Allah ya taimake ka ma ko su kautar ɗan mama Amina da jama'ar ta da suka zo su murjama duk da yamma suka zo saboda sunan ya haɗu biyu don a dangin innarsu ana wani sunan dan uwanta kuwa da gwaggwata ce miki su ne gidan gidansu na duku na Haule da sauran in gidan zuwa iyayensu kuma ana kawo kayayyakin tun ana gobe suna ta ɗibarwa gwaggon nata isasshe ta ce mai jagon ta iya wanda zai iso ta sai su ba ta sauran kuma duk a ɗakin gwaggo aka yi wannan abin amma sai suna ta ce wai kaɗan aka ba ta tunda fa mani ba ta ɗebo ragowar na ɗakinta ta zo har ɗakin gwaggon ta kawo mata ta ce Ya yi haƙuri gogo, ni ban san wata a gurin ki ba su samu ba, ni da ma ta ɓangare na da su sami zuwa ba sai da yamma saboda sunan da ake yi a kan gidan su dubbi, waɗanda ma na rabar ma duk ɗan cikin gidanmu ne. Ga waɗannan sai ki ba waɗanda ba su samu ba. Ta ga ki ta ce, na fi kai da ba su har iyayen nasu mata. Sai ma mutuncin munafuncinsu. Au, yanzu ne suka san ke tasu ce, tunda an ga mijinki na da abin duniya ko? shi yasa ma da suka zo dai sai kawai suka yi suka tare a can bangaren su suna kina bibi da gulma kita su suka dumba mu wa kayan in da don su ta girkin ki ne wallahi tun makara ba za su taba ki ba sai dai su yi miki soyayyar munafunci Inda yanzu kina kyautata musu kina musu alheri kina ba su kwantar sutura marasa zuciya duk zan haɗu da su ai koma dukkan tace ba za ta amsa kayan da muni ba ta kawo ba ogwas ne da ta mu muni baran ta ba ta tace ta bi ta abinci su ba mu duk wasu ɗan uwanki da za su zo anjima nan din ma duk wanda yake bai samu ba wallahi ƙarya yake yi ya faɗa ne don ya haddasa husuma tunda ni da hannuna na raba abubuwan me yasa ni ba za a zo a ce mini ba a samu ba sai ke yaya rahim za a gagara a gaya miki ƙarya har halin ba mu ni ba ce ta raba ta hana su jama'a a gidan tsoron Allah sukan haddasa husuma tsakanin al'umma wataran su su haddasa wa kanta gobarar fitinar da za ta zo ta cinye su duk waɗanda suka haɗa wutar fitinar suna ɗakin har da addan mujid wato zuwaira dama ita ba shirin suke da muniba ba sai sa ta shiga falon muniba tana fitowa ta je ta raka wa goggo wai ta shiga ta ga muniba na rabon abinci na ta yi ba ta ganta ba ta hana ta shine fa musabbabin fadan na goggo ya ma goggoyin dana lura da takun jiran rashin mutunci sa ta ce fadan da kai mai kama da jirwaye in ban da neman sa hada goggo da muni ba me yasa da suka je ɗakin shi ba da bata ba su komai ba ba su ga wa goggon ba goggoyin da ce take daɗa ƙarin sababi adda Fatima na tausarta har sai da adda Fatima ta je ɗakin muni ba ta ba su haƙuri cikin ikon Allah tare suna ta lafiya shi kansa ya ba wa Muniba yabo kan namijin kokarin da ta yi. Suwar bayarwar Adam wato babba kawai ta yi, amma duk wata kawaiya da kulawarsa tana hannun Muniba ne saboda wani irin son yaran, da Allah ya zuba mata wanda ko kukansa ta ji a ɗakin Suwaiba ba ta bar duk abin da take yi ta nufi ɗakin ta ta ɗauko shi ta goya shi duk da tana lura da Suwaiban ba haka take so ba don ita a tunaninta irin son da mutum ke nuna wa yara zai samu ni ba ta da haushin yara ba ta san zuciyar mu ne ba haka take ba idan yaran take tamkar da ka kokan ta fito ranar wata talata tana hanyar da ta dawowa daga makaranta sai ta karkata akalar motarta zuwa wani gurin sayar da kayan yara kowane iri ne ta sayo wa baka kin koyon zama saboda a lokacin ya shiga wata na hudu ta kaya mata pampers wanda ta kan ajiye a ɗakinta musamman don ta yi masa amfani da shi da sauran tarkacin kayan wasa har da kwallon yaro don koyar da kai bai fara ba yanzu ne zai koya zama amma har ana saya masa kwallo har doji tariya ta sayo masa saboda goyonsa aka zubo kayan a bayan motarsa ta taho gida Zinata ta iske a harabar gidan yana yin wanki mai gidan ta taso da sauransa ta tarbe ta yana mata sanye da dawowa ta amsa fuskarta a sake ta ce a a a a jume yau baka zo da wuri bane sai yanzu ka wanki ya na zo da burhajiya an wata ta aike ni da ku na amso mata sako ban da ya dawowa ba tace wato ta sanni da kokari don Allah za ka min cikin mota a baya ka shigar min da su ta lika masa makullin motar ta wuce cikin gida ta tsaye zan zarce ko ina ba sai ɗakin mu ne ba wannan ɗabi'a ta ce idan ka dawo nan take fara shiga kafin ta ɗakinta ɗakin ta na goggona nan ne take fara shiga gurin goggo ta yi sallama kusan so uku ba amsa ba idan da sabo ai ta riga ta saba wannan halayyar ta tuwar ba idan ta zo ɗakin ta yi sallama sai ta ga dama take amsawa ko kuma ta ce kan jima muni bana jin wasannin yaron ta a ɗakin barcin soyayya ba hakan sa ta kuka kai cikin ɗakin tare da ƙara yin wata sallama jin muni ban ta shigo sa ta amsa sallaman ta a kafan makoshi muni bana shigowa ta sa hannu ta sun yaron ta ɗaga su sama tana masa waka dan bai na mama dan bai na baba Ɗanyayye ɗan mai, ɗan bai mai tumbuɗi, ɗan bai ina. Yu yu yu, ya baki yana mangala mata dariya wato shi ya gane ta. Ta dawo da shi ta rungume a ƙirjinta tana wa bar magana. Ina ta sallama Suwaiba. Shiru, na ɗauka ma barci kike yi. Yana ta wasansa. Tawayen ce da kare kanta. Sama ta ji sallama ce, barcin yake son ya hana ni. shi bai san komai ba sai wasa tace yayi yi bacci ta kawai bari mu tafi mu yi wasan mu yake sai zama zai fara koya sai da tace na yi wa maganar ce ta kullum sai ya ce ya manta ni kuma wallahi ba zan koya masa da ma ba in dai bai san ce kan ba ni ba ta yi murmushi tace ya haƙuri sun san yana da mantuwa ni na fahimce su na dawa makarantar yanzu na biya na sayo masa kenan ko sai ban ta dan bude baki da mamakin mani ba kullum ba ta ta mata bibiyar ta take da mugun kuduri amma ita ko a jikinta ta a yanzu da ta na ganin tayi wa buffa abu ba kuɗi ko nawa ne za ta kashe mata sam ba ta tsarki ita kuwa kifin banza ya hana da saurara mata da irin abubuwan da take kulla mata a gurin miji da uwar miji kama duk wani mai goyon bayansa ba ta faɗa alkhairin mu ne ba sai dai ta yi mata mugun kulli kai jama'a ina ma wannan mugun kisan ke barka ta sa wa zuciyarta salama su zauna lafiya kamar yadda muni ban ke so sai dai kai ba za ta iya ba tana tsananin jin kisan irin son da mijin nuna mata ita take biye wa ra'ayin sahabiyarta da goggo na bin duk wata hanya kowace iri ce don ganin an kusa wannan son da yake nuna haka muniba ta fito runguma da bakwa tana masa waka ta bar su wai ban zaune tana saka da warwaran abin da ba zai gaita gaci ba a falanta ta iska jini ya gama kwaso kayan ya aje mata musulun motar bisa tebur ya fita ta aje bakwa a kan kujera sannan ta ɗauko cutar ta fito ta a ledarsa ta je ta ɗauko batin ta sa a gurin da yake waƙoƙi sai ta kunna waƙoƙin suka fara yi tare da nuna banjojin ta ɗauko yaron ta saka shi a keken ta gode ta masa zaman sa na soma wasan sa tana kallon ganjojin da ke wuwulkitawa a jikin keken suna wangala baki sai ta bar su ta shige bayi ta yi wanka ta ɗauro alwala ta zo ta sallar la'asar ta dawo falo tana shafa mai tana kallon yaron daga so ban ta shigo ganin keken babba. ta gan a zaune ina ɗan waƙoƙin su yara ga sauran tarkacen kayan wasan nan a ƙasa da muni ba ta siyo masa ta ɗan dubi muni ba ta taɓa kai ta ce kin fa da kika bayyana ɗaki ina ta mamaki da kika ce kin sayo masa keken zama ashe da gaske ne ta ce ne abin mamaki babba jini ne wallahi ko nawa nake da shi zan iya kashe mata. to yana sakko na yi domin Allah ne sannan a matsayin sa na tsana ta bangare biyu mujib ne ya shigo falon tare da sallama ya bi su da kallo sannan ya da kallon su da babba da ke cikin keke ce Iye, yaron mama sa, ki ta aka yi musu lancin don haka? dan da yaron mamansa dan da yaron nan ana da kai dan Allah waye da wannan taimakon haka mama babba ko mama karama da tsaye da sa ga soyayya ta nuna masa muni ba take mamansa ta siyo masa tun da ko ka ta siyo masa har ka kasuwanci da ofis sun sa har kana mantawa da sa'an ɗan ka ɗan kilo da suka yi yawa kuma sai Allah warin da ta yi masa ya yi masa ciwo tun da har nuna neman kuɗi ya fiye masa ta guda ɗaya tam da Allah ya ba shi bai nuna mata ba to kawai cewa ko ni na manta da shi ina da ɗan uwar da ba za ta manta da shi ba za ta dinga fansa ta wajen yi mata duk abin da ni na manta Mata da na ba ta ko sisi ba ta kaɗa kai a hakan ya kyau Hideo Shiriyara yana cilla ta sama yana masa wasa da dubin ba yana yi masa godiya ɗawainiyar da ta yi. Ba yaushe sai kurkure da dariya lokacin da babba karami ke da watanni bakwai a duniya har ya fara rarrafe yana ma kama abu ya miki. a wannan lokacin sai ba har ta sami wani ɗan ƙaramin ciki wata biyu dama hudu ba su gogo na wai kada ta yarda da tsarin yan asibiti da suka ce kada ta samu wani ciki sai ta samu akalla shekaru uku da haihuwa a dalilin aikin da aka yi mata shine su gwana jin haka suka ce wannan ba mai yiwuwa ba ne. ko ta sami ciki babu abin da zai same ta ya sa ta saki jiki har ta sami ciki Mu da ya fahimci ciki gare ta dan ya ɓaci, yan sama ta faɗa kamar zai ruba baki tunda tana da matsalar operation da kansa ya amsa mata wani magani na addini ne da ake sa amma furf ta isa saboda sajiyarta sun zura ta da cewa ta yi ta haihuwa da saka gidan da 'ya'ya tunda ita Allah ya ba mujib kuma ya ce babu ruwansu idan ta sami matsala gurin haihuwa sannan gashi cikin ya zo mata da tsananin laulayi ma da na baffa hakan ne ya sa komai na baffan ya koma hannun mu ne ba sannu ne da kwanciyar barci ne. ke haɗa shi da uwarsa sai kuma idan za ta makaranta to za ta bar shi gurin ban wannan dalili ne ya sa ma aka kawo musu wata yarinya za ta dinga taya Suwaiban renon babban renon babban da barnarsa ne ya sa ake kafa kafa da shi tunda komai ya kai hannunsa to zai ɓarar da shi ko ya barna shi to bi Suwaiban tana barin reza a ɗakinta yana yanka hannunsa ranar wata juma'a bayan a masallaci babban yana ɗakin ba, yana ta sana'arsa sai ya ɓaro wancan ya ɓaro wannan Bara da fara don kofotot don ta kwace sai ya koma can ko kuma ya saka kuka ta ɗauko shi tana cewa kai babana wasu wani iri ne idan an hana ka mai ciki sai ka fada wa mai goyo mujib na ya fito daga bayi yana musu dariya ya ce tun na nake don Allah su warware min wannan karin magana. su har yau ban gane me ake nufi ba tunki ta dora bakon bisa gadonta ya tura mata tarkacen kayan wasa sai da ya dodo da su a kan gadon sannan ta ce ana gaya maka ni ma ban sani ba tunda ni ba bahaushiya ba ce ka je ka tambayi hausawa ni tilla ce da ke tillo da tambanin aran yaran wasu kenan ni da ran Allah ki koya karin maganar hausawa na rasa ina kika koyo ta ce ce, a makarantar bodin kasan akwai hausawa da yawa kuma muna koya musu kullanci kowa yana karuwa da ɗan uwansa da gudu muniba ta isa bakin rado. domin ta hango baffa da ya zuba ƙafafuwansa wai shi zai sauko zai zai ce kai wannan baba ne? ta karan ban ya yake sauke sa ƙasan. tunda ya fi son ya sauka ko ki ba ka yi nake don hutawa nake son in yi kuma na san ba zai bar ni ba ta ke su kasa tana cewa yaro ba shi da ɗakin mamanka ba za a kore su ba kalma aiki take yi huta huta kake son yi sai ka koma ɗakin ka kaga san ba mai hana ta ficewa in mun zo maka koro mu ɗora kansa bisa tilo Kana murmushi ya ce ni ne idan koro ku Kure da kuke korana idan na zo ya sa ce na zuciya na yi muku yaji sai kun nemi ni tunda na san ƙarar kake wani abu da gobe yi ya dakatar da mujibi daga maganar da yake yi suka nufi gurinsa su, wani madubi ne babba da ke aje a kan durowar gefen gado ba wato bedside durowa, ya dafa durowar ya miƙe shi ne ya ɗauko ya ƙwala da ƙasa akan kan ya fashe kwata-kwata ba ta ɗauke shi dan kada ya ji ciwo da nika wa majiki kai sauri ta fita ta dauko tsintsiya da abin kwashe fara. ta shigo ɗaki ne ta iske majiki ya kama hannu hannun yaron ya sana ta yatsun guda biyu suna bubbugan yatsun yaron tare da muka faɗa ko ya daina tsaya in ba haka ba sai ya zana hannuwan shi da bulala ba ta kalle su sai dariya ta ce wai baban da take yi wa wannan faɗan. bayan yanzu ma ka sake shi zai sake tabuwar wata barnan ne wanda ka san ana masa allurar doki haka yake jin ƙarfi don ko barnan zai yi da ƙarfin sa yake yanta hasuwa dai ta ce idan za mu zo da ku ba ta gayyatar in ko mun zo da shi to gogo ta yi masa masauki a gidanta da rungume na kan yana safan su ma yaron wanda ta kwanta lutluf a fata kwanta. yace ita bata san dama haka gwaggwa take so ba idan yaje ya sauka a gidansa dan ta fara amsa ce ta nan da yaje da shi gara kin san zuwan ta na karshe gidansu da ya fasa mata randa dan da ya rada wa randan kada ruwa ya fashe wata tawo da gudu ita ma ya daga san ya rada mata da ƙarfin sa muni ba ta da dariya halayyar babba ta kara da cewa eh, ai ba ta da ni kadai ba ke musguna ma ba har mu nan iyayensa ni ma nan ya ne wataran idan na ji zafi ya kamar in buge shi sai in ga ban iyawa ne in kale shi wuzubi ya ce ai sai ta saba bashi saura ce ya fasa miki wannan shot glass din ta kawo in ga yadda zaki masa ranar ta ce buri burina idan ya fasa kada ki yanke shi har ba abin da zan yi masa illa abin kai zan safa ka ni kuɗi in sayo wata in sa ba shi kenan ba wato gari asabar ce kowa yana gida mujibi yana ɗakin sai yana aikawa da saƙonni a laptop ɗinsa dama in dai so ya bace ke da girki to yawanci za ka fi samun mujiba a falonsa don ta tambiya shi idan tana jin tsaya kuma sai ta ƙi zuwa to balle yanzu ta take fama da laulayin ciki kuma suna takun saƙa da mai gidan Manira kuma tana ɗakinta suna ta goge-goge ita da mai renon kai ne. yawancin ranar hutun ƙarshen mako ne take samun lokacin zama ta gudumar ɗakunan ta sosai Sarkin Baffa na nan yana tabbarnarsa don har sai da ya zuba musu da ruwan goge-gogen bukiti guda Allah ya sa sun cire katin ɗin tsakiyar ɗakin. Akan tayar ya ɓarar Karima kamar za ta buge shi don hausu mani da na lura da ita ta kasa mata hanzari da cewa ta haƙuri kai ne mu sake gogewa sun san tannawa dan gwal ne ba ya dukan shi idan ya yi barna ki hakuri kare ne tace anti Allah da kin bar ni na dan bubbuge hannunsa wasu bayanan ya daina sa kamar kokari yake masa idan bai yi barna ba wannan sana aje ruwa a baho a bayin mamansa zan yi masa wanka na in ɗebo ruwan da zan sirka ko ganin sa na yi zai ta cikin ruwan baho kuma tafasasshe ne Allah ya so ni bai shiga ba na ganshi mun yi bata da ido ta ce ce Karima ki dinga kula sosai da yaron nan sai ya zo miki suna wata rana sai sa uwarsa ba za ta ɗauki hakan a matsayin kaddara ba tuka ka tsantsan kada ki rasa aikin ki. Kin ga muku taimakon ki Duk yarinya yayi sanyi ta ce zan kiyaye kusa Allahu. Ni ba ta ce ki sabi mu gama gogewa. Ki tafi Islamiyya. Ba na son kina yin latti. Kin san na ga wani ki idan kina aiki. Idan kina duba agogo. kin ga lokaci yayi ta aka aikin ko na waye ki tafi islamiya idan kin dawo sai ki cika da aikin dan zaman ba karatun addini ba zai yiwu ba ga ɗan musulmi kin ji ko ka ga kai muni ba ta saka ta a makaranta ta ƴaƴan masu hannu da shuni ko ta matan aure da ake yi duk ranar asabar da lahadi da safe akwai ta rana karfe biyu zuwa 4 ita mun ban ce zuwa sai wasu da magana ko za ta shiga sai sai madagas ta ce ba za ta shiga ba wanda ta yi a gidansu aikin ta ishe ta sai yi ta nuna mata An ilimi ba a gama shi ana neman su ne min mahadi illa lahadi daga tsumman goyo har zuwa kabari sai in ka mutu ne neman ilimi ya kare a kanka da ba ta lura abin yana neman zama tashin hankali sai ta kwale ta tunda ta so kowa ta su tafi soshi in ji su ban tana falo tana kara ta goge goge ita kuma karime har ta wuce islamiya ita ji kakarin babba da ke wasa a ɗakin baccinta sai sauri da gudunka ta isa ɗakin barcin sai ta same shi yana aman jini ta saka talatu sai kan yaron da gudu ta sungumo shi ta sa hannunta a bakin sa. don a tunaninta wani abu ya iya ta ƙwaƙula ba ji komai ba illa ma aman jinin da ya ci gaba da ɓulɓulowa ta biyar da shi da gudu ta nufi ɗakin suwaiban don a tunaninta mujin na san ko sallama ba ta yi ba ta fada ɗakin tana kiran sunan Su sai ta tasu a guje da fito ganin ɗan nata ganin da yana aman jini ta kwarma ihu ta fita da gudu sai ɗakin mujib ita ma muniban ta biyo bayansa suka isa sa a tare shi ma yana ganin yaron ta miƙe jikinsa na kyarma ta amshi yaron a hannun muniban tana tambayarsa me yaron ta magana cikin kuka wallahi ban saba isa kai su ba tana falo yana wasa a bedroom dina ina da duka karisa ina shiga da iske yana a masjidi sai bata saka farma ihu tana cewa kunju Allah na shiga uku nan za ta kace min yaro ya ma san da kike nuna masa ba na Allah da annabi bane don ki fito da shi ne sai ta ji ta tashi a jiki ya ba da ke ya yarda da kowa sai ce tunda Allah ce da ya ba shi ba ta yadda babu wanda zai yarda ta ki cutar da shi in aka ga irin su da kulawar da suke masa wallahi idan ɗana ya mutu ba zan yarda ba ko ta za ta raba mu da ke ruhu su ya bace yi tana buga bango tana kara faɗan muggan kalamai akan muniba muniba ta matsa ta riko hannunta ce ki yarda da ni ba wallahi ban taɓa tunanin in cutar da ke ba balle in cutar da babba bawan Allah wanda bai san komai ba sai in ce zan cutar da shi wallahi ni ba halina bane kula wani abin ya sa a baki yanke shi wallahi ban sani ba ki hakuri tana magana tana kuka wui wui wui to mai sauraro ga babban jini na ta ambala ta baki ta hanci Sai kun biyo mu a cikin shugaban shirin nan na gobe da labari inda muke na a cikin littafin na mai suna wata kusa. Ni ma ta ibi gudu nake cewa gobe da labari. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.